Išeimo knyga 24 skyrius. Viešpats sakė Mozei, tu, Aronas, Nadabas ir Abihuvas, bei 70 Izraelio vyresniųjų, užlipkite ant kalno ir pagarbinkite mane iš tolo. Moze vienas priartės prie viešpaties, o jie tegul nesiartina ir tauta, tegu neina su juo. Moze atėjo ir pranešė tautai visus viešpatės žodžius ir nuostatus. Tada visa tauta atsakė vienu balsu. Visus žodžius, kuriuos viešpats kalbėjo, vykdysime. Moze surašė visus viešpatės žodžius. Anksti rytą atsikėlęs, Jis pastatė aukurą kalno papėdėje ir dvylika stulpų pagal dvylika Izraelio giminių. Ir jis pasiuntė jaunus vyrus iš Izraelio vaikų, kurie aukojo deginamasis aukas ir jaučius, kaip padėkos auka viešpačiui. Moze ėmė pusę aukojamųjų gyvulių kraujo ir supylė į dubenis, o kitą pusę išlakstent aukuro. Po to jis, paėmęs sandoros knygą, tautai girdint, perskaitė. Jie sakė, visą, ką viešpats įsakė, vykdysime ir busime klusnus. Tada Moze ėmė kraujo ir šlakstydamas jį ant tautos tarė. Štai kraujas sandoros, kurią viešpats padarė su jumis šiais žodžiais. Tada užkopė Moze, Aronas, Nadabas, Abihuvas ir 70 Izraelio vyresniųjų. Ir jie matė Izraelio dievą, po jo kojomis buvo tarsi grindinys, iš safyro akmens, tarsi skaidrus dangus. Ir jis nekėlė savo rankos prieš Izraelio vaikų vyresniuosius. Jie matė dievą, valgė ir gėrė. Viešpats tarė mozei, užkopk pas mane ant kalno ir būk čia. Aš duosiu tau akmeninės plokštes, įstatymą ir įsakymus, kuriuos užrašiau jiems pamokyti. Tai pakilo Moze ir jo tarnas Jozue, ir Moze užlipo į Dievo kalną. Moze tarė vyresniesiems, palaukite čia mūsų, kol sugrįšime. Aronas ir Huras yra su jumis. Kas turi kokią bylą, kreipkitės į juos. Moze užkopė į kalną ir debesis apdengė kalną. Viešpatės šlovė nusileido ant Sinajos kalno ir pasiliko šešias dienas. Septintą dieną jis pašaukė Mozę iš debesies. Viešpatės šlovė atrodė izraelitams lyg deganti ugnis kalno viršūnėje. Mozė įėjo į debesį ir užlipo į kalną. Jis pasiliko ant kalno 40 parų.